начаткі мінула ночка дзень праз вокны знішчае цёмныя валокны на печ у запек зазірае і ночку з хаты выціскае у печы ўжо палаюць дровы і іх астатнія размовы так гучна бойка застралялі як бы на паны запалявалі. Хлопцы памыліся рупліва і ўсе з дырэктарам пачціва пасталі ўрад прад абразамі. Маліцеся ж вы са слязамі, Каб даў Бог здольнасці ахвоты да вашай новай работы, понятнасць добрую памяць, всё браць на розум вам і цяміць, і каб да кнігі вас гарнула, сказаў міхал сынам прачула і хлопцы в нейкім захапленні пасталі раптам на калені і так набожненька малілі што аб подлогу лбамі біліць а па сняданні за навуку і не чакаць мне на пануку і самі знайце свой парадак каб і да кніг як да аладак таксама дружно налятали. Дырэктор, хлопцы все маўчалі, схіліўшы ў думныя галовы, пакуль цягнуліся прамовы. А ты, дырэктар, ведай дело. Прыпры іх добра, як вужакаў, каб аж заенчыў і заплакаў, каб у галовах іх кіпела, Ка з чаго не зразумее, або не ў часе задурее ці так падыме часам спрэчку стаў на калені і на грэчку уго подумалі хлапяты няўжо дырэктар так заўзяты што будзе права сваё правіць і на калені штодзень ставіць ну што ж побачым памяркуем а здзеку кпін на Не падаруем. Няхай одну кране за вуха. Як выйдзе ён на двор псею адзін без нас, як цёмна стане тады, Што скажаш нам, Іваня. Але навука аказалась, не гэтак страшна, як здавалась. Дарэктар выдаўся мяркоўны і лепшы нават. Як свой кроўны, Умей з ім толькі пагадзіцца раменным вушкам паддабрыцца ці падшыванку звіць на лапаць. За вуха ён не будзе цапаць наадварот, Тады ты Дока, У навуцы пойдзеш ты далёка і толькі ўладзя хібіў часта. Задач э, ніяк не браў і баста. Як з ім дырэктар наш не біўся, ні з месца раз ужо спыніўся. А не на злосць яму гаворыць, а то часамі з імі спорыць ці проста дражніцца смяецца і ўзяць за вуха не даецца. Тады дырэктар адступаўся і да другога зварачаўся, ды толькі вось чым скутак дрэнны. Міхал быў сам, крыху пісьменны падлавіў ён раз алеся у законе Божым як у лесе не цяміў хлопец ніча гутка Адам і Ева з бойца каін разоў 15 ім аблаен але не маў що таго скутку два словы скажа запнецца бы галава там чым заткнецца ну просто зробіцца як звонка але сялаюць за закон. Вот беспамятны дурніца, Бадай ты спрохся быў тупіца, смяюцца, строят хлопца кпіны, няма спакою ні часіны. Алесь пакутуе і плача, Надыдзеш гэта каняўдача і вось зашыўшыся на печы ён разважае недарэчы, як тут зрабіць і что парадзіць куды б закон яму справадзіць згарэлі б вы былі начаткі парву нашчэнт вас небажаткі а што ж покромца ціх і квіта абы зрабіць тут шыта крыта а Алесь па сталым разважанні прыйшоў да того праканання, што каб палепшылась вучэба, то гэты кнігу знішчыць трэба. І вось у ночы наш дабродзей стае і крадзецца як злодзей і кнігі скрынкі выкідае, і под столом их растрасая а ненавісныя начаткі порваў по па самой окладке вось вам абрам исак и якаў поплачьте вы бо я ўжо плакаў зрабіўшы строгую расправу ён кінуў далей іх под лаву як быццам тут коты гулялі і штук таких навытваралі сваімі гульнямі і скокам и і скрынку ставіць алезь бокам. Паслухаў: Не, ніхто не чуе, і ў запек тихенька шыбуе. Назаўтра раненька да свету руплівасць матку падымае, Яна ўстае, крыху здыхае, работа розная чакае і рух находзіць на кабету карчашку паліць на камінку садіцца прасці на часінку пакуль у печы не падпаліць тады работа ўся наваліць і дядзька зараз абудзіўся в окны глянуў мо спазніўся ох трэба ж борзда абувацца і з малацьбою паспяшацца бо мышы з божай так паелі і злазіць борждзенька з пасцелі. Алесь не спіць ён у трывозе, што на сягонняшняй дарозе яго значаткамі чакае, як сойдзе хітрасць яго тае, а як успомніць пра начаткі, так і полезе душа ў пяткі. Абуўся дядзька, што шукае і раптам голасна пытае: « Аво! Хто ж кнігі так раскідаў? але с нічым сябе не выдаў заплюшчу вочы і чакае чакае что тут далей путя скажете миленькія людзі мае ж вы родненькія маткі як расчвартованы начаткі под лавай дядзька вядзе следства якое зроблена калецтва і маці прасці перастала глядзіце дзівіцца нямала у коты напэўна кажа маці бо гэтак бегаюць по хаце калі разыдуцца часамі лесь поддзячын добрай маме бо маціўтон яму трапляе на катоў віну складае і бацька ўстаў на гэту справу пабачыць дзіўную праяву Всё будзе добра, калі тата не надта возьмецца заўзята, алесь пад коўдрай разважае і страх мацней яго шугае. Да кніжак тут усе сышліся і разважанні пачаліся. Начаткі <clears throat> доўга разглядалі, як іх каты пашматавалі але за печу весялее але подняцца ён не смее каб там чаго не наплясці на след старэйшых не ўзвясці не трэба ўстаць устаць канечна бо так ляжаць брат небяспечна яго ж коля под лопаткі встае глядзіце на начаткі глядзіць ды ў слёзы як заплача Ох ты холеры на котяча Олесь прыйшоў у гне у дзікі і ў абурэнне жаль вялікі катоў ён бедных б'е ганяе з-за хіпу сені выкідае як бы яму тыя начаткі мілей і бацькі мілей маткі А гэта каіну не шкодзіць. Нашто ён Бог узман уводзіць? Няхай братоў не забівае. Начаткі дядька разглядае, ківае хітра на алеся. Няма ні сіма брат, ні хама. Падралі у дрэбезгі Адама. А Ева дзе сядзіць на стрэсе, Нідзе не знойдзеш саламона. Кот на хвасте панёс самсона. Тут брат Ісая і Агей, прарок Ілья і Елісей. Пастаў цяпер ты Богу свечку, за цеп бярыся, ды за грэчку. Начаткі ж сунедзі пад стрэху. І аж заходзіцца ад смеху. Эх, каб яны павыдыхалі чаму задачніка не рвалі сказаў уладзя у засмучэнні даеш такія бог здарэнні але не мне яны трапляюць мяне заўсёды абмінаюць тут нават бацька не стрымаўся і нечакана засмяяўся алесь пачуў мінула ліха і сам сябе ён хваліць ціха і так на сэрцы праяснілась, як бы гора з плячэй скацілась. І думаў ён і пацяшаўся, што ўжо з законам паквітаўся. І цэлы дзень ён быў вясёлы, як бы яго неслі анёлы. Ды да памыліўся ён без меры. Прыходзіць бацька па вячэры, алеся з запеку ён кліча, ды ў нос начаткі яму тыча. Глядзіш ты іх цяпер як вока. Папруга ўжо не так далёка. Каліка ты іх зноў парвуць, то пухіры тут паўстаюць, і тое месца сына блазна, айцец паказвае выразна. Алесь у смутку, джурганувшись, пашыўся ў запечак, сагнуўшись. І доўга ён заснуць не можа. Зноў лот абрам, мой моцны Божа, Уваччу начаткі мітусяцца, ад іх няможна адвязацца, зноў тая самая бядота, зноў слёзы крыўда і згрызота. Адно алеся суцяшала, і кастуся бяда спаткала. Кастусь на веруі сеў макам, абодвум кепска <laughs> небаракам. І кажа раз алесік брату: Закінем, кнігі ў снег за хату ты верую а я начаткі і пойдуць іншыя парадкі а будуць біць то что поплачам затое ж потым мы паскачам а тата кніжак зноў дастане ну і что і тым дамо мы рады а там падыдуць і каляды і а там дасць Бог вясна настане. Эй, брат, які ты баязлівы, не бойся косуч, будзем жывы, чаго баяцца, Нічагутка. Закінем іх у снег ці хутка, ты маўчок не шэп, ні слова і ўсё, брат, пойдзе адмы слова. Не, брата Леська, не рабі ты, бо тата наш ну такі сярдзіты б. Дык ты не хочаш? Не баюся. Адзін і я, брат, адступлюся, сказаў Алесі засмуціўся і ў свае думкі углыбіўся. На скорым часе ранічкою алесь у кепскім быў настроі, хадзіў, бурчаў, не змоўчваў маме, все до горы вернул ногами бодай яны были сгорели где черты их тут подели Ч ты шварыся мармотка у пытанні матки злости нотка зусім леся ухнявила зірнув на матку ён неміла няма начатак зноў начаткі и калі ўжо будуць ім канчаткі ён ператросы вугалочки як ёсць аблазевы куточки глядзеў за бэлькую у пячуру подняў такую шуру буру что хоть ты с хаты выбирайся і тых начатак адцурайся а лесь раскіс і не ў гуморы мо іх забраў мартин с каморы мартин э, нядаўначка з кватэры приносіў нейкія паперы Алесь Марціна прыплятае, усё шукае, ды шукае і не знаходзіць сваю страту. Згуменца бацька шусь у хату і, не гаворачы нічога, рвануўся раптам да малога, аж задрыжаў. І ў момант вока у гары матнуўся пас высокай у тую ж самую хвіліну, агнём апёка лесю спіну але заенчыў проразліва упаў ізноў схапіўся жыва а дзеці ў плачу енку слёзы усе разбегліся як козы а бацька страшны полны злосці алеся лупіць без літосці і маці рады даць не можа так моцна бацька абурыўся даў бог ксаверы налучыўся пакінь михалпа пакіння божа памятуйся ці так можна на смерть заб'еш неасцярожна прибег і дядька на подмогу на сілу вырвалі нябогу а бацька сек пытаў скрозь гнеў куды начаткі гад задзеў а лесь без вопраткі і босы бяжыць у снег просто валосы захлеў ён чэша без аглядкі а во яны во! начаткі. І мушу я адно зазначыць: Няхай тут праўду кожны ўбачыць, што гэта прыкрае здарэнне пайшло яму на паляпшэннем.